ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا نقا يقيني yakini موسى إشارة ishara tisa Waulize wana wa Israeli alipuafikia na Firauni akawambia Hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa Kala lakad alimta ma anzala haulai illa rabbu samawati إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لأظنك يا فرعون مثبورا Musa akasema, wewe unajua bila ya shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. Na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni huwa umekwisha angamia. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومن معه جميعا بس Firauni akataka kuwafukuza katika nchi Kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi. Itapokuja ahadi ya akhera, tutakuleteni nyote pamoja. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka. Na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث wanazalnahu tanzila, na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. Qul aminu bihi au la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا سما iaminini au msiiamini hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii waanguka kifudifudi wanasujudu. yaquluna subhana rabbina yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, na wanasema subhana rabbina, ametakasika Mola wetu mlezi, hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Na huanguka kifudifudi na huku wanalia na inawazidishia unyenyekevu. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين dhalika sabila sema muombeeni Allah au muombeeni Rahman kwa jina lolote mnalomwita kwani yeye ana majina mazuri mazuri Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati ya hizo. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي Wakabirhu takbira. Nasema alhamdulillah, himdi zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye hana mwana wala hana mshirika katika ufalme wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake, na mtukuze kwa utukufu mkubwa. Allahu akbar, Allahu akbar la lau hawa watu wangeletewa hizo ishara wazitakazo, uzia uso wala amini. Na sisi tulimpa Musa ishara tisa wazi, na juu ya hivyo akakufuru. Na Firauni akasema, hakika mimi na kuona wewe Musa ni mtu lierogwa. Hizo ishara tisa ni fimbo, pili mkono mweupe, tatu tufani, Nne nzige na vyura na chawa na damu Tano ukame na upungufu wa mazao Sita kupasuka bahari Saba kutimbuka maji baharini Nane kuninginia mlima kama kivuli Na tisa kusemezwa na mola wake mlezi Musa akasema ewe Firauni Unajua vyema kuwa aliyeziteremsha ishara hizi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Kwa nini yeye ndiye mwenye kuweza hayo? Nazo ishara hizo ziwazi zinakuonyesha ukweli wangu, lakini wewe unafanya kiburi na inadi tu. Na hakika mimi na kuona wewe Firauni kuwa ni mwenye kuangamia ikiwa hutoache nadi yako. Firauni akashikilia uasi wake, akataka kumtoa Musa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tukamzamisha yeye na askari wake wote. Tukamvua Musa na kaumu yake na baada ya kumzamisha Firauni tukasema kuambia wana wa Israeli kaeni katika nchi takatifu iliyoko Sham ukija wakati wa uhai wa pili tutakutoweni makaburini kwenu kwa mchanganyiko kisha tutakuhukumuni kwa uadilifu na tukuiteremsha Qur'ani ila kwa kuunga mkono hikma Mwenyezi Mungu iliyopelekea kuteremshwa kwake nayo hiyo Qur'ani kwa dhati yake haikuteremka ila kuwa imekusanya ukweli wote Kwani itikadi zake ndizo zilizo sawa na hukumu zake ndizo zilizonyoka na wewe we nabii hatukukutuma ila uwe mbashiri wa kuwabashiria pepo wenye kuamini na mwonyaji kuwaonya wanaukanya moto basi wewe huna jukumu lolote ikiwa wao hawaamini na hii Qurani tumeigawa na tumeiteremsha kipande kipande kwa muda mrefu ili uwasomee watu kwa taratibu wapate kufahamu tumeteremsha kidogo kidogo kwa utulivu bila matatanisho. Waambie makafiri wa maka kwa kuwatisha, jichagulie ni nafsi zenu mlitakalo, kuiamini Qurani au la. Kwani hakika waliopewa elimu sawa na fahamu barabara kabla kuteremka kwake, wakisomewa Qurani huangukia kwenye nyuso zao kwa kusujudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wao husema Mola wetu mlezi ametakasika na ila ya kwenda kinyume na ahadi yake ya kuneemesha na kuadhibu aliyoahidi. Kwani ahadi yake lazima itimie bila shaka yoyote. Na huangukia tena kwenye nyuso zao mara ya pili wakilia kukumhofu Mwenyezi Mungu na Kurani na wazidishia unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Waambie hawa washirikina, mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au jina la Rahman kwani jina lolote mtalomwitia ni zuri. Yeye mtukufu ana majina mengi mazuri mazuri. Wala hamdanganyikiwi kwa kutumia majina mengi kuwa kwa hivyo mwenye kuitwa ni zaidi ya mmoja. Na unaposoma Qur'ani katika sala zako, basi usipaze sauti yako wakasikia washirikina wakakusibabi na wakakuudhi. Wala usifanye kwa siri hata waumini wakawa hawasikii kuwa katikati katika kusoma kwako. Nasema alhamdulillah himili zote yani sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa mwana kwani hamhitaji wala hana mshirika katika ufalme kwani yeye peke yake ndiye aliuanzisha wala hana msaidizi wa kumtia nguvu kwa udhaifu fulani unaompata na mtukuze Mola wako mlezi kwa utukufu mkubwa uliolaiki naye.